Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yerde oturmağa kıyamet günü böyle cennette severdi. Amellerden biri ederdi. Ehvar. Eder mühimdir. Bundan eder, Və ədəb, ümumiyyətlə, ədəb kəlməsini ərəbcə Bir kıyamet məclisinə Bir imtihan məclisində toplanmaqdır. Ve bu emel en güzel emellerden olduğuna göre ərəbcə bu kəlmə işlənib. Ədəb. Ona görə bir Masud radiyallahu anhuma deyir. Bu Qur'an-ı Kerim Allah subhanahu məclisidir. Ona görə Allah falan məclisindən öyrən. Quran kərim çox. Ona görə məsələn inşallah ədəbiyyətə əhlaq deməkdir. Və məqsəd onda ən gözəl xüsusiyyətlər nə var ki, onları özündə insan özündə cəm etməkdir. İbn-i Qeym buyurur Rəxmullah, ədəb gözəl əhlaqları cəm etməkdir. Sözdə, həmçinin əməllərində, Və hər bir qul üçün ən xeyirli bir əməldir. Ona görə bir məsul qalabilmə deyir ki, olar ki, Quran-ı kərimə ayələrini şəhirlərdə və o ayə ki, Allah subhanələ buyurur, Yə eyhəl-ləzinə əmənu, qul anfusakum və əhlikum nara və qulduhə və qulduhə nəsu və ticara, əl-əyə. Bu ayda Allah s.ə.v. buyurur ki, ey mümin, ey iman etmənlər, özünüzü və həmçinin əhl-i beytinizi cəhənnəm oğlundan qoruyun. Və cəhənnəm yanacağı insanlarla daşlardır. Yani qıstıran alanı. i̇bn İbn Abbas söyledi. Yani koruyun. Tefsir ve Abbas radıyallahu anh'a dedi ki yani əllərini öyrən onlara və elmi öyrən. Şirə, ədəb necə mühümdir. Və ədəbin növləri çoxdur məxtərəm səhəllər. Və ən birinci Allahla ədəb olmaq. Sonra Peyğəmbərlə, sallallahu aleyhi sələm. Və sonra insanlarla. Amma birinci Allahla Allahla ədəb olmaq o demək ki, zahirən və batınən hərəkətlərə fikir vermək lazımdır. يعني Allah ne gelip her iki hükmeti ahirem vaktine onlara etmezsen. Neden çekindirir? Onlardan çekinmezsen. Yani kulakla Allah'la ede Allah'ı taat etmeyiz. Ve ahiriden çekinmeyiz. Allah subhanahu wa edeb tarifleyir, əxlaqı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tarifləyəndə Quran kəndə və tariflərindən biri buyurur ki, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ كان بيقول احوال صاحب الكعبه احوال ما انتهت فيه Langsung baca peygamberler bakın Allah ne dediler. İsa Aleyhisselam diyor ki İsa Aleyhisselam in kuntu kultuhu in kuntu kultuhu fakad alimta Mahallus Refik'in altında ayet. İsa Aleyhisselam Fikret'ten yayılır İsa İsa Allah razı verir, rəhmlə qarşıdır, danış, Allahla danışır. Və deyir ki, ya Rəb, əgər mən o sözü demişəmsə, artıq sən o bilirsən. Demir ki, bu da ədəldir. Demir ki, ya Rəb, mən deməmişəm. Deyir ki, əgər demişəm. Həmçinin başqa peyğəmbərlər İbrahim Aleyhisselam görə deyir, və ilə aleyhissufahu və yəşfiyin. Əgər xəstələrsəm, Allah mənə şəfa verəm. Bir yarısına mən xəstələndirsən, ədəb, Allahla ədəbdir. Salam surəsi 80-ci ayə. Bəli, şimdi mühtərəm müsəlmanlar e, çoxdur peyğəmbərlərdən belə ədəb, həmçinin Adəm əleyhissalam, Nuh və s. Ona görə insan, müsəlman ən birinci öz sözlərinə, bizə ən birinci Allaha fikirləşməlidir. Allah eşidir və görür və onun dediği söz, ettiği əməl, ədəbli olacaq yoxsa yox. İbn-i Mübarək buyurur, rəhməllah. Deyir ki, rəhməllah, kim ədəbi itirsə, artıq sünnətləri itirir. Kim sünnətləri itirsə, uzaqlaşsa, artıq sənədləri itirir. Və kim sənədləri də itirsə, artıq Allahı tanımağa itirir. Ona görə də sələflər buyururlar ki, əməlin qəbul olunmağın əlaməti ədəbli olmaqdır. Əməllərin qəbul olmağın əlaməti ədəbli olmaqdır. Və həmçinin ədəblər, Allahla ədəblər və biri odur ki, müxtəlif sənalar Quran-ı kərimi oxumaq, onu əvvəlləmək, burada yazılanlara əməl eləmək, qorxusu qaranlardan çəkinmək, Quranı düzgün başa düşmək, Həmçinin Allah mənə ədəbdən, ədəbdən Allahdan soruşmaq, dua etmək daim onunla. Ona təvəkkül etmək, ona bağışlanmaq istəmək, ondan kömək istəmək. Allah hamısı ədəbdir. Allahla. Ona görə bir teyim buyurur, Rəhməllah, bir teyimdən, Rəhməllahdan. Və buyurur ki, bir teyimdən, Allahla ədəbdən də bir bu düşünə basılmaq. Namazda ne bir lazımdır bunlar. Allahdan qorxaq, xüsusilə gözü qaldırmamaq, oraya baxmamaq, hamısı ədəbdir. Allah ədəbindən. Həmçinin susmaq, gör Allah subhanətələ susmaq da ədəbdəndir. Lazım da hər yanı belə danışsan, əvvəl elə lazımdır susasan. Susmaq da ədəbdəndir. Onun ədəbi var. Allah Subhanahu buyurur namazı davamlı etmək barədə "Əlləzinə hum alə salatihim daimun" Onlar daim namazlarını qoruyarlar. Allah Oqba ibn Amir'dən soruşdular. Dedilər ki, bu ayədə yəni məqsəd yəni daim oturarlar. O mənadır Oqba ibn Amir deyir ki, yox, xeyr. Lakin mənası budur ki, yəni daim onlar namazını necə lazım qılarlar, odur ki, ora-bura baxmazlar, sağa baxmazlar, sola baxmazlar. أخوان رحمة يسار رحمة الله وأول من أدابه وجاء مسلم صلى الله أظن مرضى صلى الله عليه وسلم أدب هات العروس على الماضي هات زكاة بطاقة الناس وبيجينا شيء أما أداة أما لا يقبل الله من أمامك ليه يعني الله فهم الله ما أدى الأمة Yəni onun dininə əməl eləmək. Daha bilən və baxına. Amma Peyğəmbərlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və sələmə ələvə olmaq, ona tam təslim olmaqdır Allahdan sonra. Onun dediklərinə əməl etmək, onun sözü gələndə başqa sözü üstün tutmamaq, olan sına çox sevmək Allahdan sonra. Demədiyi məsələlərə etməmək və s. Amma insanlarla ədəbli olmaq, orada insanlar da kürbəcürdür. Var ata, var qonşu. Ona görə ədəb burada var xüsusi, var ümumi. Məsələn, atanan ədəbli olmaq daha xüsusilərdəndir. Həmçə alimlə və ya hakimlə və ya dostlarınla və ya qonşuna hər bir halda ədəb var. Hətta yemək içməkdə də, yatmaqda da, danışmaqda da, susmaqda da, qulaq asmaqda da, bax, Peyğəmbər xalqına qadaran sonla yemək. Peyğəmbər xalqına buyurub ki, sağla yiyin, sağla için halalı və sonla yemeyin və sonla da içmeyin. Çünki şeytan sonla yiyib içər. Həmçin, məsələ müsəlmanlar, başqa ilə ədəb, əxlaq, hətta bu dünyada insanın çətinlikdə səbəb ola bilər çıxırlar sakitliyindən. Baxın, üçətlər hansı mağaraya düşmüşlər. Mağarada ağzına böyük bir daş düşmüşdü. Onlar başladılar Allaha yanaşmağa öz əməllərinlə. Onlardan birinə dedi, dedi, ya Rəb, mən atamla yaxşı baxırdım, ədəbliyim onlarla. Və belə Allah subhanətlər onlara güc verdi və çıxdı daşı mağaranın altından. Gör, ədəb Mesela deyir, Hatta insan bu dünyada çok çətinliklərdən tutarır, Sever olur. Ona görə dostlar, Müslümanlar həmçinin ədəbi içinden götürmeli. Tabi ki, ədəbi Quran, sonra Peygamber, sonra sahabeler. sələflər. Bax, Peyğəmbər Allah subhanını bilməyir. فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا أحسن ثلاثين من الآية Allah Subhanahu buyurur ki, artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sizin üçün böyük ibrətlər var, gözəl ibrətlər var. Və bu onlar istifadə edər ki, onlar üçün ki, kimlər Allaha və axirət gününə inanır və Allah üçün fikir edərlər. Yəni möminlər. E, Ona görə Əlisə radiyallahu möminlər anasından soruşanda ki, Peyğəmbər sallallahu əxlaqı barədə dedi ki, əxlaq Qurandır. Quran, Quran-ı Kerim Və Quranın hep yazılıb insan ilm olmalı və Peyğəmbər sahələdir. Ona görə bir maxsus fikir versin, nə deyir? Quran-ı Kerim Allah-u Teala'nın bir məclisidir. Onun məclisindən istifadə elə, e, istifadə et, bəhərli ol. Həmçinin möhtərəm sən onlar gözəl əxlaq, ədəb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə qiyamət üçün səni yağda tutulur, səbəb olur. Bax, Peyğəmbər Fatih görə deyir, Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim ən sevdiyim sizdən o adamdır ki, və mənə yaxın, qiyamət günü mənə yaxın, mən sizdə yaxın olan o adamdır ki, onlar o adamdır ki, o əxlaqında gözəl əxlaqlı olan. Baxar, başqa hədisdə Peyğəmbər Fatih buyurur, Tərəzdə qiyamət günü əxlaqdan başqa ağır bir əməl oldu ki, Yəni, əsma rəhmə onlardan biridir. Və başqa hədisdə buyurur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, ən, insanların içində ən gözəl müsəlman, əxlaqı gözəl olan müsəlmandır. Həmçin Peyğəmbər sallallahu buyurur, ən imanı kamil olan, gözəl əxlaqı olandır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fikir dua edirdi. Allah subhanətə aleyhi Və deyirdi ki, Allahumma kəmə əhsəntə xəlqi, əhsin xuluqi. Deyirdi ki, ya Rəb, sən necə mənim xəlqimi gözəl yaratdın, xəlq etdin, həmçində əxlarımı da gözəl edin. Ona görə fikir verir, həmçinin gözəl əxlarımı sənəmsən Allah. Allahla bir yerdə olmaqdır, Allahın nümayişində daim olmaqdır. Bax, Allah s.ə.v. buyurur, İnnə Allah ləmə'əl-muqsinin Allah məhsullərlə daima, yəni məhsul ihsan etmək, yaxşılıq etmək haqlardandır. Həmsə Allah Tanrı buyurur ki, başqa yerdə, İnnə Allah məqsalihin, Allah səbir edənlərləndir, səbir etmək əxlarının növlərindəndir. Həmçinin gözəl əxlar Allahın sevgisini qazanmaqdır. Bax, Allah Subhanahu nə buyurur? Və əhsinu, İnnə Allah yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu buyurur ki, yaxşılıq edin, gözəl işlər görün. Allah gözəl rəşayət edənləri sevər. Başqa ayda Allah Subhanahu buyurur: "İnna Allah yuhibbut tawabin və yuhibbul mutatahirin." Allah tövbə edənləri və təmizkarları sevər. Tövbə etmək, təmizkar olmaq, o da əxlardandır. Başqa ayda buyurur ki, Allah Subhanahu və inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah təqva edənləri, təqvalıları sevər. Təqvalı olmaq, yəni Allah Subhanahu əllərin peyğəmbərlərinin əməl etmək, kırhanlarına küçülmek ona saklayılandır. Allah Teala buyuruyor ki vallahu yuhibbus sabirin. Allah sevilenleri sever. Allah Teala buyuruyor ki innallahu yuhibbul mutavakkilin. Allah ona tevekkül edenleri sever. Ona sınananları sever. Başka yerde buyuruyor ki innallaha yuhibbul muqsitin. Allah adil olanları sever. Həmçinin, həmçinin hər bir müsəlman özündən də ədəbli olmalıdır, öz nəslinə baxmalıdır yəni təkəbbüllü olmamalıyıq, özündən tədbirli olmamalıyıq, özündən yüksək səviyyədə üzü gülər, gözələ kəlməli, həyalı, seç istəməyən, sabiq, həsəddən uzaq və xayr və xayr. Və bunların hamısı ədəldir, qardaşlar. Ona görə Həsən Baxri rəhəm olmadan soruşdular. Ən gözəl ədəb hansıdır qaydalı? Dedik, dini düzgün başa düşmək, dünyada sahib olmaq və <clears throat> və Allah subhanətə və sənin əlindədir, onları öyrənmək, bilmək. Bunlar hansı ədəbdən fikir versən, fikir ver, ona görə fikir ver. Özünə fikir versən, hansı haldasan, Allahla, Peyğəmbərlə, insanlarla, var edəyinlə necəsən, qonşuna, Toxumlarla verirsən, fikir verirsən. Ona görə taksi gələndə də fikir vermək lazımdır. Ədəb, əxlaq, xüsusən də insanlarla, xüsusən dəvətdə, təbiyyatı kimdir, istəyir kafir olsun. Əksinə ədəbli olur. Əksinə hərdən, hərdən kafirləri tərk edərdi. Yoxsa müsəlmanları cəzalandırar bu kafirləri tərk edərdi. Hətta əta eləyəndə də. Ona görə səhv fikir yalanıdır, dostlar, səhv. Bəzən, bəziləri danışır, bir-birlərinə danışırlar. Görsən, olalı deyil əslan məsələlər. Üstəlik cahildir, salatsızdır. Danışır elə məsələlərdən ki, o məsələlər alimlər baxar, alimlər ehtiyat qoyar məsələlər. Ona görə sələflər ki, bilməyənlər süksəydir, kütle olmaktır. Tam karşı, tam alimdir. Kim kitap okuyur, alim olmak günahsat bildir. Günah kitap olmazsa Allah, başka tutar önüne. Böyle suallar deyirlər, təhlükəli, alan qorxu, hətta bilmək onu, təkrarlamaq. Vermək, asan iş deyil. Onlar hüküm verənlər əslində cahillər İslamı gözdən salırlar. Ona görə də bir nə şey danışırsa, ədəb elə, ədəb, əxlar olma. Görürsən, danışa olan kimdən? Evdə, fikrində bir. Qonğularla fikrində, qonşularla fikrində. Sən nə danışsa, evdə, qonğularla, qonşularla inşallah hamı tərəfə görürsən. Yox, hamı danışır, hamı məsuliyyəti başqalarmışdır. Deyir, yox, başqaları da əsas olar. Məhsələ özünsən. Yəni, özünlə məşğul olur. Qalmış lazım deyil, sən özündən danışmə. Özündə nə qədər usullar var. Öz nəfsinə ədəbə öyrən. Bilmədik ki, bəzi qardaşlar qaldırırlar e, namaz qılmayan kafir bir yazıyor. Oturma, başla oxuma, namaz qılmayan kafir. Kafir kafirdir, ey kafirdir. Nə? Nə? Nə, səni nə edilər ki? Yoxsa Allah s.ə.v. sözü gəlmək üçün namaz qılmayan kafir və vaxtın mənə kafir yoxdur. Subhanallah. O məsələlərdən soruşub deyilər, Allaha baxmırsan. Üç gündə samaz vardır. Başlamışsa elə məsələlər ki, heç sən deyil eləsən, heç səndən soruşun deyilər, əsələn. Bu məsələdə qardaşlar, namaz qılmayan hökmü barədə sahabələ kafir görürdülər. Kafir görürdülər. Ben ne der? Yaxşı. Ama Görürsən, sahabələrdən sonra gəlirlər Abu Hanifə, Malik, Şafi, Əhməd. Onlar çoxlu görür. Deyirsən ki, aləqən xarici sahabələrə yox, hökum təyinlənir. O ağıl və bir Allah sahabə fikirlər üçün hökum təyinlənir. Deyirən, Allah dünya alimi. Malik, Şafi, dillər şafidir. Bir nəvəllər, hətta bəzən əvvəllər dillər razı budur. Daha səhib budur. Dedim che mi sorsuva, bir namaz qılıb təşkil. Biri sığmıyıb. Biri də qılmayıb və iki bölüb. Cənabın olsuqla, iki qılmam. Yoxsa demək ki, cənabı yetiləməkdə, bəzi alimlərin sizin müştəyi mutlaqlarını deyirlər ki, yox, namaz qılmır təşkil. Sən kimsən? Cənabın qılmırsa, öləndə qılmazsan. Amma məksin, şəhid qarşı bilməz. Misli qılırlar məni. Ör, nə olur sən çıxdın cavabamsın? Sən deyib başqa ölər qılmazsa. Biz qılacaq. Biz qılır, neçə qılır, əlhamdülillah. Görə nə fazilət onlara baxsın. Bu məsələ var qardaşlar. Məsələ var ki, imkan deyil. Bəzi alimlərimiz deyirlər. Lakin məsələni qaldırmaq, dəvətin əxlaqını eləmək. Özü cahil cəmiyyətdə belə Sadəcə bir dəstə var, fikir cəmatı. Onların üsullarındandır. Birinci başlayanda bu məsələ anıl ortaya. Sonra gəlir meclislər təkilmək, sonra gəlir hakim və s. və s. O, oyun namusudur, siyasətdir, girişmə. Vaxt oyun, onu bilər, nəsə olsun, heç seçilmir, sabah olacaq. Lakin hamısı təbii, bir əmiyyətlə, bir əmiyyət olmuşdur. İnşallah olmaz. Hədə görəm, o sağ, tutlar üzərinə, nə olur? O malum inşallah dəvri çəkinci yoxsa. Tahmet versən düzəlir. Nə olur sən? Sən müsəlmansan, kişisən. Hər şey ola bilər. O sağ üzünə çıxma lazım deyil. Və sana səbir. Allah s.ə.v. Quraq verir. Cihazda Allah s.ə.v. vakit verir, səbir etdir. Böyle cihazda. hamısı selim, hamısı hikmət, mən əxlaq. O saat, bəzə çaşlar. Bəzə Allah, sabit ol, sabit. Ola bilər, əlhamdülillah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədə xüsusən ən dəhşətli mülkəllər idi ətrafı. Biz indi belə mülkəllər də yox, sən Allah mülkünü. Başa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin etdi, necə, danışına var. Müştəyəsin mənim görə nə qədər e, hələ onlar qulaq atma, qallər baxma, elm alimlərini göstərlər. Nə oldu, amma alimlər bizim öz dağlardır. Deyirsən, hepsi alimlər vardır ki, onlar deyən demirlər. Amma onların da sonu dünyadır. Dünya. Görürsən, danışmanı biz başlar, göç qulaq, falan göçündə danışırlar, axırda getirlər ki, dünya mütələrinə. Görə elmi adamlarından götürür, hər adamlarından götürmə. Allah qulaqlığı ki, dünyada özünü çoxdan qulaqsın, sən qarşı qalar. Ədəbi Allahdan etsin. Allah subhanə mənə rəhmin olsun. Qulaq et. Qaz müsəlmanlara kömək al. Fələyilik və ashab əsmahin. Qaz Allah. İnna Allah yamuru bil adli vəl ihsəni və itə'i zil qurba və yənhən il fəhşəi vəl munkari vəl bəği. Yəyidikum ləalləkum tədəkkərun və lezikrullahi akbar. Vallahu ya'lam ma tasna'un.